บุ๊กทู สี่สิบสามแคทูริสเดชิมทรีสที่สวนสัตว์ z o o l o g i o s s u d e สวนสัตว์อยู่ที่นั่น ten yra z o o l o g i o s s u d e s ยีราฟอยู่ตรงนั้น ten yra žirafos หมีอยู่ที่ไหน kur yra laukai meškos ช้างอยู่ที่ไหน kur yra drambliai งูอยู่ที่ไหน kur yra gyvatės สิงโตอยู่ที่ไหน kur yra liūtai ิฉันมีกล้องถ่ายรูปดิฉันมีกล้องถ่ายวิดีโอด้วยดิฉันจะหาแบตเตอรี่ได้ที่ไหนคุริระบตเตอรี่นกเพนกวินอยู่ที่ไหนคุริระปิงกวินเน จิงโจ้อยู่ที่ไหน Kur yra kengūros? แรดอยู่ที่ไหน Kur yra raganosiai? ห้องน้ำอยู่ที่ไหน Kur yra tualetas? มีร้านกาแฟอยู่ตรงนั้น Ten yra kavinė. มีร้านอาหารอยู่ตรงนั้น Ten yra restoranas อูดอยู่ที่ไหน Kur yra kupranugare กอริล่าและม้าลายอยู่ที่ไหน Kur yra gorilos ir zebrai เสือและจระเข้อยู่ที่ไหน kur yra tigrai ir krokodilai